vami. Aj keď asi tá téma je pomerne známa, hlavne v Čechách, e, tá patočková filozofia, tak ja sa pokúsim snať povedať niekoľko vecí, ktoré sú také veľmi zaujímavé. E, aby som to nejak uviedol, tak myslím, že Patočka je zaujímavý v tom vo vzťahu k jeho filozofii dejín, že vlastne vytvoril niečo ako pre mňa nový koncept tej filozofie dejín, ktorý nie je možné podľa môjho názoru teda zaradiť k takým žiadnym tradičným konceptom, ako sú rôzne cyklické modely dejín vo filozofii dejín alebo lineárne modely, ale Patočkov práve ten koncept je podľa mňa veľmi originálny No aby sme sa vlastne dostali k tomu zmyslu v jeho filozofii dejín, tak musíme sa vrátiť k postave Sokrata krátko. Samozrejme, ako je známe, Patočka vychádza z, z, predovšetkým zo Sokra, Sokratovej filozofie a sám hovorí o tzv. sokratovskom probléme, ktorým, e, ktorého jadrom je, myslím, myšlienka vediaceho nevedení alebo česky viedení, neviedení, cez ktorú sa Patočka dostáva postupne vo svojej filozofii aj k, samotným, k samotnej reflexii dejín. E, tak ako je známe, prvým tým predpokladom pre vedenie nevedenia je u Sokrata otázka o, to, otázka o tom, čo je dobré, ktorá je práve tým Sokratovým vlastným objavom podľa Patočku. E, Sokrates teda neponúka odpovede na svoje otázky, naopak Patočka hovorí, toto pýtanie sa musí byť ustavičné a vytrvalé. Z tohto pohľadu potom vyplýva aj problematizácia ako filozofická cesta, ktorá síce na jednej strane nikde a nikdy nekončí, na strane druhej sa však môže stať pre človeka istým životným rozvrhom, Tomu hovorí Patočka, na, po, na podklade tohto nevedenia o poslednom cieli, ktoré sa explikuje v ústavičnom pýtaní sa a skúšaní, vynára sa možnosť života pravého, jednotného a koncentrovaného. myslím, že by to mohlo byť v tomto kontexte zaujímavé aj preto, že asi je treba si uvedomiť, ale to je môj názor, že Patočka je práve jedným z tých, ktorý e, v týchto našich končinách vlastne zaklada takéto a teda skutočné e, filozofické myš, myslenie, ktoré je, je, ktorého jadrom je práve, ten, práve tá problematizácia. E, nejde tu, ako by sa mohlo zdať, len o akési intelektuálne vedenie nevedenia, ale ide o pochopenie, ktoré je, Patočka hovorí, základným pohybom či obratom celej našej ľudskej, to znamená v tom, čo je pre ňu najzákladnejšie vedomej bytosti Ide tu v zásade o odhalovanie omylov za pomoci neustálej problematizácie, čo je v tomto pochopení akási zvláštna kombinácia kladu a záporu. Posledný cieľ je kladený v súčasnom odmietnutí všetkých cieľov prírodzených a bezprostredných, hovorí Patočka. Ehm, v tejto súvislosti teda hovorí aj o sokratovskom paradoxe. Tento postoj je v podstate paradoxný, pretože obnáša nevedomosť cieľa, tu Patočka používa vlastne ten pojem cieľ, e, aby vyjadril teda na, na vyjadrenie nejakého si celkového konečného či absolútneho zmyslu zmyslu života a zároveň e, vášnivé a neochvejné prístupenie na tento cieľ, na tento zmysel. Paradox teda sokratovského postoja je práve v tom, že vieme o tom, že nevieme o žiadnom konečnom definitívnom zmysle. Napriek tomu to príjmame ako síce problematické, ale predsa zmysel života tu sa objavuje e, aj podľa mňa pre Patočku nevyhnutný a vlastne nenahraditeľný moment negativity, ktorý sa ukáže ako veľmi dôležitý aj vo vzťahu k jeho práve tej neskorej filozofii dejín. E, z tohto pochopenia toho, čo nazýva Sokratovské starostlivosťou o dušu na základe vediaceho nevedenia, potom vyplýva Patočkovi aj jej cieľ, ktorý by mal byť v dosiahnutí sokratovsky pochopenej zdatnosti, réte. V tomto zmysle je totiž ľudská arete tá, o ktorú Sokratovi ide, arete našej duše, pretože duša je to, čo v nás odpovedá za celkový zmysel života. Duša má možnosť zvoliť si rozhodnúť sa pre cestu dosahovania arete a to tak, že sa rozhoduje nielen slúžiť púhému životu, ale život nechať slúžiť niečomu ďalšiemu a jedinému a tým ho necháva ustavične zotrávať pri tom jedinom podstatnom, totiž pri dobrom vôbec v celku. E, také krátke vlastne vyjadrenie. <clears throat> Teda tým celkovým cieľom, ktorý má stále na mysli a o ktorom vie, je práve to nevedenie v zmysle nedávania žiadnej pozitívne a definitívne odpovede na otázku. Samozrejme, je to veľmi, e, veľmi ťažká pozícia a Patočka sám o tom vie a je nám to, myslím, jasné všetkým, že je to cesta, ktorú nie je ľahké vlastne niesť a absolvovať. Z môjho pohľadu je možné rozoznať e, v tom sokratovstve a v prístupe patočku k nemu akési dve základné roviny. Na jednej strane je to teda tá rovina etická, ktorá súvisí práve, práve s tým mravným, s, tým, s tou schopnosťou uniesť celú tú situáciu, e, ktorá je koncentrovaná v otázke o ľudskom dobre a v princípe starostlivosti o dušu. Na druhej strane ale aj rovinu akúsi negatívno-metafyzickú, ktorá sa prejavuje v tejto oblasti práve ako to vediace nevedenie a ako sa pokúsim teda ukázať, premieta sa potom aj do filozofie dejín. Čo je veľmi zvláštne spojenie, pretože e, a znova originálny prínos patočku, pretože hovoriť v prípade Sokrata vôbec antickej filozofie o akejsi filozofii dejín sa zdá byť e, vlastne akoby absurdným až ale práve ten sokratovský princíp a to myslenie Patočka dokáže preniesť potom do svojej filozofie dejín. Teda Patočka určuje na základe toho človeka ako jestvujúcnosť otáznikom, soucnosť otázníkem, čo v tejto súvislosti znamená, že človek nie je vo svojej podstate žiadnym spôsobom akoby daný, nie je jestvujúcnom, definitívnym, hotovým, čo znamená, že jeho podstata je na rozdiel od iných vecí čím si historickým. Tu, myslím si, nachádzame moment, ktorý si Patočka vo, svoje, vo svojom myslení práve podrží pri interpretácii Sokrata a ktorý rozpracuje aj v ďalších etapách svojej práce. A to je totiž tvrdenie, že, citujem, Sokrates je objaviteľom historického pochopenia človeka. Nech sa to v jeho nehistorickej dobe a na prahu onho radikálneho eternizmu, ktorý znamenajú mena Platón, Aristoteles, dá akokoľvek paradoxné. Je to práve preto, že počiatkom ako aj koncom celého tohto procesu zostáva nevedenie. Na túto zásadnú myšlienku ľudskej dejinnosti nadvezuje práve Patočka aj na inom mieste, keď eh, v takmer totožnej formulácii píše Sokrates objavil človeka ako bytosť od všetkého ostatného najodlišnejšiu ľudskú bytosť ako pôvodne nehotovú a danú do ruky sebe samej. E, teda vidíme, že v tomto zmysle je pre Patočku Sokrates objaviteľom teda ľudskej dejinnosti. E, Patočka spája to sokratovské vedenie nevedenia s otázkou, ktorá stojí v základe potreby teda neustálej problematizácie čo predpokladá možnosť istej transcendencie. V tomto zmysle je potom vedenie nevedenia vedením o tom, čo nie je pravým jestvujúcnom, čo ako dané záľuba, inštinkt, rutina, zvyklosť nie je pozitívne. V tom všetkom je transcenzus spojený so Sokratovou otázkou. V tom všetkom je Sokrates jeho prvým filozofom. To je, myslím, dôvod, prečo Patočka interpretuje postavu Sokrata ako prvého filozofa práve ľudskej dejinnosti. A toto je taktiež podstatný moment, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje Patočkovú filozofiu až do konca jeho filozofického života. Teda pomaly sa, by som sa dostal k tomu, ako sa to premieta do filozofie dejín, e, toto myslenie. E, Myšlienka vediaceho nevedenia, teda v patočkovej interpretácii Sokrata, neoddeliteľne súvisí s otázkou, na ktorú samotný Sokrates nedáva odpoveď a ktorú patočka interpretuje ako teda potrebu neustálej problematizácie. Tento moment formuluje Patočka v takom tom prechodnom období 50. rokov ako negatívny princíp, s ktorým potom ďalej pracuje. Myslím, že je tam možné nájsť aj istý vplyv aj Hegelovej, Hegelovho myslenia, e, avšak dialektiku Hegelov patočka ako je známe nepríjma. E, práve moment negativity ako tej neustálej možnosti, respektíve ako nevyplnenosti a nehotovosti, neuzavretosti, sa mu stáva jednoznačnou a nevyhnutnou podmienkou pre zachytenie ľudskej dejinnosti. E, práve na základe tohto sa pokúša potom formulovať svoju, e, svoju filozofickú pozíciu. O čo teda ide? E, Patočka odmieta vlastne akýsi ideálny svet, s ktorým pracujú niektorí filozofi, pretože odmieta, a to nie len u Platona, ale aj u ostatných filozofov alebo svojich predchodcov, čokoľvek vlastne absolutizovať v zmysle akejsi dokonalosti, pozitívnosti a teda ukončenosti a práve tu je pre Patočku Sokrata otvorená nová úroveň, na ktorej sú formulované otázky, dávajúce rôzne možnosti na rôzne odpovede. Je to teda povedané s Patočkom negácia všetkých konečných téz. Aj preto v tomto období práve nazýva svoju koncepciu negatívnym platonizmom v období 50. rokov. E, z pohľadu tejto koncepcie potom podrobili kritike celú dovtedajšiu metafyziku, ako je známe. E, formuluje to tak, že na Sokratovskú otázku je podávaná znova odpoveď, ktorú, ktorú sa snaží filozof vyvodiť z otázky samej, ale toto nové vedenie má byť predmetné, obsahové a kladné. E, interpretácia teda ľudskej skúsenosti sveta ako tej skúsenosti nás ako dejinných bytostí je pre Patočku niečo iné, niečo zásadne iného ako metafyzika. Na základe toho princípu negativity definuje aj podstatu človeka ako dejinnej bytosti, ktorá znie, píše, táto podstata nie je podstatou pozitívneho, hotového obsahu, ale podstatné je v nej práve to nehotové, nevyplnené, ba priam záporné. A predsa má tento zápor kladný význam, tento odpor je životný a bytostný klad. <clears throat> Myšlenka, myšlienku negativity, nevyplnenosti a nehotovosti, teda akejsi otvorenosti, zavádza Patočka aj do toho celkového filozofického pohľadu na ľudské dejiny, práve ako ten princíp dejinnosti, a táto myšlienka sa stáva v jeho filozofii dejín teda jednou z hlavných a určujúcich a možno povedať, že ju teda ne, neopúšťa do konca svojej filozofickej tvorby. Preto vo vzťahu k dejinám konštatuje, že z tohto pohľadu sa zdá nemožné hovoriť vôbec o akej, akomsi konci histórie, o završení historického procesu, ako sa pokúšajú niektoré e, predovšetkým cyklické modely alebo aj lineárne modely dejín, filozofické modely. E, princíp, tento princíp dejnosti sa od Patočku, ako je známe, naplno prejavuje práve v tých 70. rokov, e, rokoch, teda kde, kde vzniká tá jeho známa koncepcia filozofie dejín v troch pohyboch existencie a, a tak ďalej, tak e, možno k jadru tej filozofie dejín. E, tu hovorí Patočka o najdôležitejšej ochote kedykoľvek nechať znova svoje stanovisko sproblematizovať, v ochote k skúmaniu je spolu obsiahnutá istota, že neexistuje žiaden záver. E, táto skúsenosť, že človek môže vždy sproblematizovať, uviezť do pochybnosti aj to, čo sa zdá byť samozrejmým, sa v tomto pohľade pre Patočku mení nielen na požiadav, priam, priamo vlastne na požiadavku, že sa to robiť musí, tak aby sa zachoval ten filozofický alebo to jadro vlastne toho filozofického postoja. Pre skutočne filozofujúceho sa tak vytvára postoj stáleho skúmajúceho hľadania. Tento postoj paradoxne, a tu sa Patočka znova vracia k tej myšlienke sokratovského paradoxu, poskytuje hľadajúcemu zvláštnu jednotu. Postavenie väčšného hľadača, hovorí, je obrnené proti rozporu a v jeho um, a, a jeho teda duševným následkom tento pre Patočku jediný a priateľný skutočne dejný postoj on sám vyjadruje ako epoché, ktorá je nadmieru pozitívna. A tu si myslím, že je e, asi tá kľúčová myšlenka toho, o čom sa hovorí v súvislosti s Patočkom ako o fenomenológii zmyslu, ako o neustálom vlastne vyjavovaní zmyslu túto epoché nechápe Patočka ako zdržanie sa úsudku, je, tak tradične, ale ako nahliadnutie, ktoré v tomto prípade znamená predbežné hypotetické nasadenie mienenia, ktoré je vystavené vo všetkej lojalite a vo všetkej ochote k ďalším a ďalším výskumom. Tak sa podľa Patočku vytvára prostredie pre myšlienkový pohyb, ktorý filozofia pred Sokratom nepoznala a ktorý tu nazýva aj skúmajúcim logos, ktorý je na jednej strane nekonečným pohybom a pri cieli je človek len v tom zmysle, že ho má stále na mysli, že, že pri ňom neustále zotrváva. Pričom sa nikdy nemožno píšiť tým, že by sme ho dosiahli inak, hovorí ako v podobe cesty. E, rozhodujúce vo vzťahu možno e, starostlivosti o dušu je, že duša takto zameraná je takto zameraná na to podstatné, získava vlastne postupne akúsi pevnú a jasnú podobu, čo znamená, že vie, čo mieni, aké sú myšlienky, s ktorými pracuje, aká je ich stavba. A toto vie napriek tomu, že nikdy neodložila a nezabudla svoju základnú skúsenosť, apóriu, rozpaky či nevedenie, píše Patočka, ale urobila to stálym predznamenaním cesty samotnej. No a tu sa dostávam k tej otázke spojenia toho princípu sokratovskej dejinnosti s jeho koncepciou filozofie dejín v tej vrcholnej podobe. Teda Patočka tu kladie otázku, či je vôbec možné odhaliť nejaký konečný nadčasový či väčší zmysel dejín bez toho, aby to znamenalo skutočný koniec dejín. Nepatrí práve dejinnosť ako neustála výzva pre človeka k podstate ľudských dejín? Pýta sa. Človek je pre ňo ten, ktorý musí niesť a konať svoje bytie a toto je pre ňoho ľudský údel, ľudská dejnosť. a následne ľudské dejiny sú mu cestou, ktorá nikdy nekončí a ku ktorej patrí eh, vlastne aj tá problematickosť a to neoddeliteľné eh, takéto, práve takéto otvorené myslenie patrí ehm, k filozofii samej a snáď práve v tomto prieniku môžeme, môžeme nájsť akýsi oporný bod pre spojenie filozofie a dejín, vo filozofii dejín. Kde inde by sa malo realizovať, ak nie vo filozofickom myslení dejín, pretože tá samotná disciplína, ako iste viete, filozofia dejín je mnohými spochybňovaná, či je legitímna alebo nie. A, a zda práve tento problém má na mysli už mladý Patočka, keď v začiatkoch e, svojej dráhy filozofickej píše, že len dejinná filozofia môže viesť k skutočnej filozofii dejín. A dejinná filozofia je pre neho taká filozofia, ktorá e, vedie k zachyteniu podstaty dejinnosti neskresľujúciu. Myslím, že o takúto filozofiu sa on sám snažil po celý svoj život. E, tak e, k, tom, k dejinnosti človeka teda patrí podľa Patočku popri tej stálej problematizácii aj neustále utváranie zmyslu a to ako boj, ako, ako starostlivosť vlastne o dušu. Ten, ten priebehový čas je tam dôležitý. A v tomto boji je potom e, sloboda človeka taktiež možnosťou, ktorá môže, ale nemusí byť naplnená. E, sloboda, ako je známe, prináša pre človeka voľbu, voľbu medzi dvoma spôsobmi života. Pasívny spôsob je ten, ktorý hľadá zmysel ako si daný zvonka, čaká na to, kedy dostane ten zmysel a dôjde k ozmysleniu. Patočka používa ten pojem osmyslenie jeho života Eh, typickým príkladom, keď poznáte tú jeho filozofiu dejín, sú pre ňo, je teda pre ňo človek v tom preddejinom období, ktorý príjima práve ten zmysel zvonka a to z mýtu. Um, ehm, teda patočka nevníma zmysel ako niečo preexistujúce, väčšie, ideálne, ale ako niečo neustále sa obnovujúce, pretvárajúce, pretože ide práve o sokratovský odtras, ktorý znamená skok do nového zmyslu, píše uskutočňovanej v jasnosti situácie problematickosti. Problém zmyslu však patočka aplikuje teda nielen na človeka, ale aj vo veľkom akoby na tie ľudské dejiny v celku, práve pri určovaní ich zmyslu dejín. Je to známe hlavne z toho tretieho kacírskeho eseja, ktorý sám sa nazýva Majú dejný zmysel. Vo k tomuto zmyslu, tak ako ho chápe, teda na základe problematizácie nevyhnutnej pre tú dejinnosť, v tomto období vrcholnom Patočka hovorí teda Neexistuje žiadne jednotné svetové dejiny ľudstva a žiaden jednotný zmysel dejín. Na inom mieste sa vyjadruje odmietaným spôsobom aj o všetkých eschatologických tendenciách pri filozofii, filozofiách dejín rôznych alebo konceptoch, pretože podľa neho je v povahe dejín, že nepoznajú nič definitívneho a do budúcnosti nemôžu nič dokazovať. Táto otvorenosť v jeho pochopení dejín stojí práve podľa mňa na sokratovsky pochopenej potrebe neustálej problematizácie, ktorá tak zaručuje jediné skutočne dejinné pochopenie dejín, filozofické pochopenie dejín. E, tento zmysel sa odzrkadluje u Patočku aj práve na určení zmyslu dejín v tých slavných teda kacírských esejach, kde je vypracovaný vo veľmi koncentrovanej podobe. A znova sa tu tak nenápadne Patočka vracia vlastne k postave Sokrata pri určení dejinne, pochopen- dejinne pochopeného zmyslu jednotlivého ľudského života a následne aj zmyslu ľudských dejín ako takých, keď píše Človek nemôže byť bez, žiť bez zmyslu, a to bez zmyslu celkového a absolútneho. Ale znamená to, že nemôže žiť v zmysle hľadanom a problematickom. Možno, že o tom vedel Sokrates, že práve z tohto dôvodu je jeho charakteristika súdobým mysliteľom, že Sokrates je mysliteľom najpravejším, hoci snáď nie najväčším, tak výstižne hlboká. Práve preto je v tejto súvislosti nachádzanie zmyslu, píše Patočka, v, hľada, v hľadaní, ktorý vyplýva z jeho neprítomnosti, zmyslom aj Sokratovej existencie. E, teda sokratovské vedenie nevedenia, pretransformované cez problematizáciu a ten moment negativity do princípu dejinnosti, predstavuje, myslím, pre Patočku to zásadné východisko pre pochopenie, pochopenie zmyslu ľudského života, ako aj zmyslu dejín tej slávnej formulácii stále otriasanie naivného povedomia zmysluplnosti je novým spôsobom zmyslu, objaveným jeho súvislosti so záhadnosťou bytia a jestujúcna v celku. V tomto pochopení zmyslu podľa Patočku vzniká otrasením naivného zmyslu perspektíva na absolútny a predsa nie ľudský excentrický zmysel – za predpokladu, že je človek pripravený rezignovať na bezprostrednú danosť zmyslu a osvojovať si zmysel ako cestu. Takto pochopená problematika zmyslu, čo vlastne Patočka zdôrazňuje, ako dôležité je platná nielen pre individuálny život, ale aj pre samotné dejiny. No a dejiny takto pochopené spolu s Patočkom potom Znova tá známa formulácia nie sú ničím iným ako otrasenou istotou daného zmyslu, nemajú iný zmysel a cieľ. No a aby sme ešte trošku nadviazal na tú ešte krátku politickú dimenziu, tak by som ešte pripomenul možno menej známe, e, známy taký problém veľmi krátko v inom texte. Patočka hovorí o veci inteligencie a hovorí o dvoch druhoch, alebo rozlišuje dva druhy opozície v tomto význame, a to horizontálnu, ktorá ide naprieč každým spoločenským stavom a vertikálnu voči bezprostrednosti vôbec. Myslím si, že to súvisí práve s tým pochopením jeho pochopením zmyslu. Čo je dôležité, pokým tá prvá horizontálna opozícia sa viaže k danému stavu spoločnosti, k danému politickému zriadeniu, je to vlastne klasicky ako by pochopená opozícia v spoločnosti, e, tak to politické zriadenie chce vlastne nahradiť akýmsi iným alebo lepším zriadením. Tá druhá, vertikálna opozícia je vlastne podmienkou tej prvej. A to v tom, že je nadčasová v tom zmysle, že, že je proti všetkému bezprostrednému a je teda akousi potenciálnou transcendenciou každodennosti a vôbec e, akýsi bezprostrednosti. A, a myslím, že zakladá to duchovné u človeka. Úlohou inteligencie, potom jej vecou, ako píše Patočka, je udržovanie oboch spôsobov transcendencie v rozlíšení a vzájomnom vzťahe vzťahov. Teda nestačí sa len usilovať e, o čo najlepšie politické usporiadanie spoločnosti, ale ide všetkým o to, ako píše, na základe odhalenia nedostatočnosti faktického sveta usilovať sa o skutočnú vládu ducha. Takže myslím, že tá vertikálna opozícia je práve tým princípom problematizácie v zásade sokratovskej, ktorý Patočka uplatňuje pri interpretácii, filozofickej interpretácii dejín. Tak toľko som chcel asi povedať. Ďakujem. Děkuji Robertu Strikovi za příspěvek přemýšlení o dějinám a jako první se hlásí Pavel Flos, potom Petr Nohel. Já bych navázal krátce na ten náš rozhovor. Eh, jak jsem mluvil o tom, že jsem o řadě problémů i s Patočkou vždycky diskutovával, a když jste tady, jak si řekl, že e, eh, eh, Patočka zajímavým způsobem interpretoval vlastně i filozofii dějin, <coughs> tak já tady mám s Patočkou jako jeden problém. E, já jsem se s ním střetával především jako komeniolog a velmi jsem si cenil toho, Eh, jak Patočka na přelomu 50. a 60. let eh, vysoce vyzvedl Komenského filozofické dílo, eh, ukázal na to, že je třeba skončit s tím jenom jako velkého pedagoga a tak dál, což samozřejmě, jak jsem tady řekl v přednášce, která byla před několika dny, dělal už, už Masaryk. <clears throat> Ale eh, on tedy hodnotil Komenského dokonce jako našeho velkého filozofického klasika a tak dál. Ale pak došlo k velkému zlomu, který byl pro mě přímo šokující, protože v roce 1967 byla velká mezinárodní konference o základním komenského díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Patočka tam měl úvodní referát a e, on tam začal komparovat Pat, e, Komenského s Descartem a v podstate e, toho Komenského tam, abych tak řekl, úplně demontoval. A já si vzpomínám, že jeden komeniolog, který seděl vedle mě, velmi slavný, docent Červenka, řekl, pane kolego, po tomto vstupním projevu e, by bylo vhodné tu konferenci ukončit. <laughs> no a my jsme se prostě zamýšleli nad tím, co Patočku vedlo k tomuto obratu. A ja vám dojem, že sme to odhalili v e, tom, e, jak on pochopil v spis Le mot et les choses, který samozřejmě e, jako na první pohled s nějakou filozofií dejí nesouvisí, ale na druhé straně je to prostě spis, který nám jak, jako vysvětluje základní podoby vědění v 16. až 19. století a <clears throat> vlastně jako je to spis, ktorý e, má mimořádnou tedy e, dejne filozofickou relevanci. A tam právě e, e, se patrně stalo to zásadní, že a Patočka napsal, ten spis vyšel v roce 1966 a Patočka v roce 1967 napsal velmi rozsáhlou a pozitivní recenzi na Lemo L. v časopise Světová literatura, a tam právě se přiznal k tomu, že e, e, Komenský, který žil v 17. století, čili z hlediska Fukoltova v čase druhé epistémy, eh, byl ale myslitelem, který patří plně do té epistémy první, která stojí na principu analogie a nikoli identity. A on tam přímo říká, Patočka, a proto je třeba pochopit, že Gomenský už svoji dobu vôbec osloviť nemohl, nemohl ně nic veľkého vykonať, protože patrí do jiné epistémy. <laughs> Tak e, jenom jako moje otázka, jestli jste, jste se prostě s tímto setkala, jestli to teda považujete za zajímavý moment teda e, výkladu e, prostě dějin filozofie s, s takovým, abych tak řekl, i filozofickým aspektem. Ďakujem. Tak e, je to troška prekvapivé aj pre mňa, lebo ja myslím zase vo vzťahu ku Komenskému a tým patočkovým výskumom samozrejme, že ešte v 70. rokoch potom vychádzajú tie články patočkové a ten jeden z nich je podľa mňa dosť zásadný a to Komenský a otevřená duše a tam ten koncept otvorenej duše je, myslím, že v celkom súlade zase s tou patočkou filozofiou dejín. A hmm. to sú 70. roky, tak som prekvapený, že tak hmm. toho vlastne strhal. Tak, eh, jestli bych vás mohl tady soukromne požádat, jestli jste se na tu recenzi nepodíval a že bychom si o tom měnili názor, protože eh, pro nás to byl šok teda skutečně. Mm-hmm. A e, Patočka se k tomu jako nikdy nevyjádřil, a i když jsme třeba v roce ještě 83-84 spolu mluvili, tak on se vždycky jako v nějaké přímé otázce na to vyhnul. Je to zvláštny moment, no, priznám no, sa, že no. musím si to ešte preštudovať. Ano. Registrujem tú recenziu, mm-hmm. samozrejme. Je to tam teda veľmi zásadní formulácie. Jo? Ďakujem. Díky, Petře. Já se chci zeptat na toto. Eh, jde o eh, Patočkovi eh, práce o, če- o jaksi českých dějinách, o českém hledání smyslu českých dějin, jako mě by zajímal váš názor. Je, je, tu, je tu ta práce, co jsou Češi, mhm. No a já bych vás chtěl zase zeptat na názor, ale zase nikdo nečetl všechno, ale já jsem narazil a opravdu bych na tohle položil důraz, ať se tohle sleduje. Já jsem narazil na e, úvahu o knize nebo práci, co jsou Češi u, u historika, ale podle mě filozofa dějin Jana Tesaře v Mnichovském komplexu, a on se tam asi na deseti stránkách zabývá ne celý, celým tím spisem, ale eh, hodnocením Eduarda Beneše v době Vnichova. Kde ho teda strhal a podle mě to nesedí. Jako, Ale srovnání prostě nikde, já, já jsem si to až jednou taky, když jsem tím tesařem, se kterým jsem měl kontakt, jako, e, nějak tak uvědomil, že vlastně se vyjadřuje k, k Patočkovi. Takže váš názor eh, k tomu a potom k tomu Sokratovi, e, Sokratovci e, já vám... Já večer nechci dát odpovědět a... Jo, dobře. To doplň. Tak myslíte vo vzťahu k tomu Benešovi, lebo tú recenziu Tesařovu nepoznám, priznám sa, ale poznám tie Ono texty. Ono asi 4 krát o Benešovi a to je myslím posledný tom, co som Ja to nejak tak vnímam tú patočkovú kritiku Beneša ako tak Heideggerovsky to zobral Patočka, že to je čl- dala ho, myslím, ako príklad toho nejednajúceho človeka, ktorý nejednal v tej danej chvíli, na rozdiel od Masaryka, ktorý jednal, hej, ktorý založil štát. tak to vnímam cez uh, takú patočkovú Heideggerovskú optiku, myslím si. Eh, tak nejak som, by som to videl. Je, proste to bol politik, ten Beneš Pepatočku, ktorý nejednal v danej dejnej chvíli, keď mal jednať. Tak si to pamätám. Eh, no, e, druhé. E, ja to nechci, ne, ne, nechci to protahovat, myslím si, že mi to jako nesedí. On psal o něm předtím, jako třikrát, jako, jo, Patočka o Benešovi. A to je v podstatě příznivé. Áno, jo. E, Čili mne to nesedí, ten e, tesař to zdůvodňuje jako a prostě myslím si, že by se o, to, o tom mělo mluvit. A teď jsem se chtěl zeptat jenom, jenom opravdu krátce na toho Sokrata, jestli e, mě to úplně nepřes, nepřesvědčilo, nebo že Sokrates v jako součást antické filozofie. Zdali tam ta dějinost není zveličená a abych to nějak zpřesnil, jako jo, že teda u něho je, je ta dějinost podchyt, eh, cena je to, myslím, ta práce Tremontánova, antická tradice, eh, dost běžně se říkalo, že teda to křesťanství palestinské, jako tam, že ten boj dějin je a v té antice ne. Takže na tohle jsem se ještě chtěl zeptat. Tak samozrejme ide o, o patočkovú interpretáciu toho Sokrata, je to asi v tom, ako, ako to chceme vidieť. Ne? Patočka asi ho chcel vidieť tak, ako ho interpretoval a je to veľmi taká sugestívna interpretácia Sokrata a urobil si možno sám pre seba z toho Sokrata práve ten princíp a otázky a tak ďalej, o čom som tu hovoril. Samozrejme, je možná aj iná, sú mnohé iné interpretácie, ale teda tej postavy Sokrata vôbec. Ale ja myslím, že no, to je tak s tým výkladom vôbec dejín filozofie. Každý veľký filozof, počnú s Hegelom a ďalšími, si vykladá tie, tie postavy v zásade po svojom. Takže asi to aj Patočka tak urobil, ale ten, ten, tá filozofia dejin je veľmi zaujímavá, k čomu dospel nakoniec v 70. rokoch. Tak to som ja chcel tu ukázať vlastne. Nyní Karel Flos. Já bych chtěl obrátit pozornost přímo k tomu pojmu negativní platonismus. Hlavně pozoruji u mladší a nejmladší generace že to není působí jako magický negativní platonismus, jako by bylo třeba Platona očistit od něčeho zásadního, ale neví se, co zatím přesně stojí. Takovou základní platformou, z které bychom měli být, je napřed zahlédnutí, že Sokrates sám nic nenapsal. E, podobně jako Ježíš, pak to srovnám. Platón to věděl, že v tom je něco velikého, pak v jeho spisech najdete, že moudrý muž nic nenapíše. Ale sám to nap, ale sám psal a jedině díky jemu víme něco o tom Sokratovi. Srovnám to teď s velkou ideou Heideggera. Napřed německy, pač to je těžko, Heidegger je těžko přeložitelný a kdykoliv se přeloží, je trochu jiný. Ten řekl, erst wenn wir uns denkend schon dem schon Gedachten zuwenden, werden wir verwendet für das noch Denkende. To znamená, teprve Když se myslíce jako Denkent přivrátíme k tomu, co už bylo myšleno, jsme použiti k tomu, co ještě myšleno být má. Ale tady mám s patočkou vždycky problém, že toto mělo být řečeno jasněji, že je to možné jenom tehdy, když víme, co bylo myšleno. A tady je obrovská, obrovská hlubina, která se málo srovnává právě s Ježíšovým poselstvím. Kdo by věděl o hlubokých přínosech Sokrata, kdyby to ten proti jeho duchu ten Platón nenapsal? Či tam je hluboká dialektika. A už jenom stručně s křesťanstvím. Celý zápas křesťanské éry žije z čtení a hádáním se nad evangeliem. Což ale nikdo, jako nik, prostě strůjce celého toho pohybu to nepřikázal. Ale mohl říct na rozdíl od těch antických filozofů, duch vám vždycky dá vědět, jak to máte chápat a jak máte jednat a tak dál. Čili e, já jsem řekl e, při jednom vystoupení v Praze něco velmi smělého. V Praze a v Čechách je přepatočkováno. A mimo jiné proto, že kde kdo se hlásí, že jeho žákem, kdyby se to sečetlo, tak těch místnostech, kde přednášel, by muselo být tisíc nebo dvanáctset lidí, ale o to by ani nešlo, že se hlásí, ale že nevidí tady tyto souvislosti, aby lépe pochopil, co to je negativní platonismus. Protože nová interpretace a hlubší patočky může být provedena jedině, když toto se vezme na vědomí. Děkuji. Ďakujem, no tak ťažko je re reagovať. Súhlasil by som, áno, s tým. Evžen, ste ho dal? Tak já jenom um, vlastně stručně, protože veškerá ta úvahy o dějnosti případě úvahy o Sokratovi nějakým způsobem eh, berou v potaz nebo vycházejí z, eh, z, z Hegla, z heglovského postavení sokratovské, sokratovského problému. A onen eh, motiv patočkovský, který no, na jedné straně vystupuje proti určitým filozofiím eh, dějin, které jsou takové deterministické, no, proti marxismu, řekněme si, a potom tam staví ten motiv eh, dějinnosti, jako nějakého dějinného vědomí v onom eh, agonu v demokrati, demokratické polis, který nějakým způsobem zosobňuje ten, ten Agon i v tom jako hlavním vědomí nebo v té tradici, který jakýsi způsobem reprezentuje, reprezentuje Sokrates, tak trošku stručně a z toho pak tady vzniká dějiny, které se nějakým způsobem eh, vyvíjí, nějakým způsobem působí křesťanské, křesťanské vědomí a zase máme takovou jakousi, no, E, hegovské analogie, tak kdyby se slučil nějakým těm e, vztahu Patočková, uchopení Sokrata a vzniku toho sebevědomí nebo děj, dějnosti k, e, na hegovském pozadí. Tak já jsem se snažil vlastně ukázat nějak tu souvislost, ale ten Hegel tam byl jen spomenutý práve ten moment negatívnosti alebo negativity si myslím, že eh, jednak, jak som chcel to tu ukázať, je sokratovský, ale e, eh, Patočka je aj samozrejme Hegelov, Hegelom ovplyvnený a myslím si, že, že to príjma ako moment práve tej určitej nevyplnenosti, ktorá u Hegela pri jeho filozofii dejín vlastne, pri jeho dialektike u Hegela vyplňa, tam je ten moment stále tej prázdn, akoby nevyplnenosti budúcnosti akoby prítomný a cez, cez e, dialektiku sa vyplňa, tak toto je, myslím, moment tej negativity, ktorý Patočka príjma od Hegela, ale na druhej strane, e, samozrejme, tá jeho filozofia dejín Hegelova e, má isté završenie a je vlastne tiež um, ten absolútny duch Hegela alebo svetový duch je, je vlastne absolutizáciou nakoniec tých dejín, tak toto samozrejme Patočka nemôže prijať, ale tento moment práve, moment negativity, je, myslím si, že ovplyvnil aj Patočku. No. A výklad Sokrata, môže to byť, to som si vlastne ani neuvedomil, že akousi akousi kombináciou toho výkladu aj Sokrata, aj Hegelovho výkladu Sokrata. Hegel samozrejme tiež chce vidieť toho Sokrata z pohľadu svojej filozofie dejín, alebo z pohľadu svojho výkladu aj dejín filozofie potom. Takže asi toľko k tomu díky. A nevidím se nikoho hlásit, tak si dovolím asi já poslední otázku na ten patočku po koncept na civilizace, což vypracoval v 50. letech, vyšlo to tiskem teprve nedávno a nevím, jestli se zeptat eh, na nějaké vystížení toho, zda se to dá takhle ve zkratce, ale eh, jak, respektive jak mm, se to váže, liší třeba od těch současných civilizačních eh, analýz historické sociologie? No, myslím, že ten koncept eh, nad civilizácie nejak tak patočka je to podľa mňa celkom taký akoby parciálny výklad eh, vo vzťahu geof- vo vzťahu geofilozofii, ktorý vzniká už niekde v 50. rokoch, patočku myslím a je pomerne málo známy, ale tá nadcivilizácia je práve, myslím, interpretáciou, filozofickou interpretáciou celého problému dejín a problému civilizácie, ktorým chce Patočka nejak prekročiť tie dve akoby kľúčové pozície, na jednej strane liberálna demokracia a na druhej strane vlastne marxizmus. Ne? Ja Patočka chce niečo vyššie, akoby vidieť z toho vyššieho princípu tie dejiny a preto hovorí o nadcivilizácii, ktorá je takým podľa mňa práve filozofickým výkladom celého problému Čiže nestačí sa, keď som to dobre pochopil, pozerať na dejiny ani z toho marxistického pohľadu, ale ani z pohľadu toho akoby západného alebo západnej liberálnej demokracie, ale e, ten koncept nacionalizácie je pokusom vlastne vystihnúť e, celý ten problém dejín úpatočku. A on je súčasť, ja to vidím tak, že je to súčasť vlastne ten koncept nacionalizácie, ktorý akoby potom nakoniec Patočka nechal tak a prešiel k tej filozofii deň, no, ale je súčasťou celej jeho filozofie. Tak asi toľko, no je to ťažko teraz vysvetľovať na takom priestore. Ďakujem. Díky. Tak eh, za čtvrt hodiny se sejdeme u poslední dnešní přednášky.